я зайшов у спогади. Я зайшов у спогади уночі нежданно, думав залишитись там на коротку мить, а вже крізь віконниці протікає ранок. Як же мені солодко, і як мені болить. Я зайшов у спогади на початку ночі, бо було розчинене серце на встижень. Я зайшов у спогади, хочеш чи не хочеш, а вже крізь віконниці протікає день.